раз у раз підламується в колінах, наче сам провалюється в землю, а голова на його в'язах провалюється в плечі, а груди провалюються в живіт, а живіт провалюється десь нижче пояса. Іде так, наче манить за собою. О, хтось у юрмі впав, його оминають, а коли оминули, зостався лежати на шляху дивлячись у слід. Обіч юрми, активісти їхні сільські. Галя нарешті роздивилась їх. То вони гримлять, грають, б'ючи в сковороди, в бляхи, в дека, в якісь залізяки. Залізом по залізу, а там оркестром править Василь Гнивий. Дехто в юрмі також б'є ложками в мостки, але таких мало. Саботажники хтось кричить. Ось юрма поволеньки наповзає, наповзає уже й біля Галі. Перекуємо саботажників колгосного руху, аж піниться Микола Хащуватий. А Василь Гноєвий, заткуючи, водить руками, і за його наказом гримить залізо об залізо, аж вуха глухнуть. Не дамо саботувати соціалізм на селі. А Галі саме заспівалося. По дорозі жук-жук, по дорозі чорний. Подивися, дівчинонько, який я моторний. І куди усі йдуть? Навіщо несуть ложки й миски? Ледве переступають ногами колодами та такими товстенними, що водою з них бризкає. І так само понапухали обличчя. І на набряклих обличчях очі як позамерзали. Очі як позамерзали, ледь-ледь світяться туманом. Саботажники, хто не працює, той не їсть. Галі співається. Видно, шляхи полтавські є, ще й саму Полтаву. Та Галю ніхто не чує, бо гримить залізо та бляха, бо кричать активісти незаможники. В юрмі з якоїсь жінки підкошуються ноги, вона хоче вчепитись за чужі плечі та лікті, але її відштовхують, і жінка осідає навколішки у сіру куєву. Її обминають, а вона дивиться вслід і просить. Візьміть мене, візьміть мене з собою в поле. Я хочу їсти, їсти хочу. І простягає перед собою порожню миску, мов би сподівається, що її чи візьмуть таки з собою, чи щось покладуть у миску. А Галі співається. Вставайте, гнані і голодні, робітники усіх країн. Жінка, на шляху, почувши бадьорий дівочий спів, обертається і дивиться на Галю замерзлими очима, в яких ледь світиться туман. Раптом Галі стає так смішно, що вона заходиться реготом. Регіт колотить нею, аж поки гасне. Ой, ой, ой, від якогось важкого болю стогне вона. Жінка підводиться з колін, злякано оглядається на Галю і поволеньки тюпає по шляху за юрмою, що повзе з села під гракання заліза, крики і свист. Голова їде, обоє шпитальник яремний. Гину полі у вибалку біжить гнідий кінь, запряжений у дрожки, а на дрожках попримущувались голова сільради та голова колгоспу. Обоє у військових картузах, а тому зоддалеки схожі на міліціонерів із району. Куди вони їдуть? До нас. Надвечір'я. Тут на польовому стані